Neyi gidiyordu? Felaket Allah. Önemen yetemekler önemli Allah. Sözle hak buluyor. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Allah'a tevekkül ederse Allah korur, korlar. Bunu boştur. Allah yapar. Tabirin şey. Onu, onu görmek istiyormuş. Anlaşılıyor mu? Ya Allah, sürü çıkmış kumlara, basla, çıkara, güneşte böyle aşağı kumda yürümek de çok zor Yani sen üzerinde ayağın normal basın üzerine yürüyorsun da kumara bastın mı bir, bir yerine kadar bakıyorsun çarpmak şey yapmak zor. Kumda yürümek zor. Yürümüş, yorulmuş, tarlada kesilmiş, su yok, tarla açmış, susamış, belli kendime sebepten sendelere başlamış, ya ben Allah'a tevkül ettim ama yanlışım yaptım demeye başlamış. Ama geri dönemezler. Dönüş, dönüşün beceremiyor. Gördüğü kadarıyla geriye dönemez yani. Güçmüş, gözleri kararmış, hastalık demişlerse güçmüş. Bilecek. Ama Allah kendisine tevekkül edenlere yardım edeceğini gösterdi. Gösterdi. Yani iyi niyetle o böyle bir şey yanlış şey. Böyle, böyle bir şey yapılmaz. Allah'ın her dinler kalmaz. Hedefe uygun değil. Ama yapmış bir şey, ama niye yapmış? Bir cihazı şey geçmiş. Bizim uyuyormuş mu? Uyuyormuş, tahtiye düşmüş. Anlatan ileriden serma düşüyormuş. Devlet üstüne böyle sınav bakar bakma gidersen ara. Ya böyle bir hafta rahatı görüyoruz arkadaşlar. İnsana bakıyoruz. Arkadaşlar öğrenmek, git öğrenmek. Burası öyle değil mi? Burası din yoktur, din yoktur, şehir yoktur, oda yoktur, insan yoktur. Burası hali bir köy, boş bir köy. Yok bir köy, yanlış yöneticidir. Yok bir köy baktım. Olurdu, olamazdı bilmem ne. Çok ısrar değil de, dur gidelim bakalım bir şey. Bir de aklımda bağlı olarak, hey, orada bir ısır var mı? Varsa seçiyor, varsa yapsın O zaman olur, bilmiyor, kıyamadan durumu araştırmak için görevliyim. Hakikaten orada dükkan dostu var diye. Bu sefer adam bu sesleri duyunca yok demiş. Seslenmeyin. Evet, ettim ya ama neye seslenmeyin? Ses çıkartmışsın. Bir şey yaramıyor diye. Adamlar mesela bakmışlar ayet ediyor. Kalkmışlar, bulmuşlar bunu. Başına gelmişler, adam bile numara yapıyor böyle. Çocuk kafalı, başına kafalı. Ondan sonra Birbirlerine hiç arada ya bu adam büyük şey çarpmış, gıdasız kalmış, enerjisiz kalmış. Bunun tersini kısmısı öğrenip konuşursa bunun tersi biraz daha olabilir. Kenara koşmuş tersi zaten tereyağı da bırakması kalmaz. Hiçbiri diyor şey ki, kullanılıyor ki tereyağı da olsa yerimizde kaşları geçirirse ağzına Efendim yağ dolayı koymuşlar, ağzına çok. Biraz daha ağzına çok. Ağzını sonra açtıklık koyarsa, işte ben verdiğim yaratıya kalkmış. Yarabbim sen de büyüsün şey şey şey demiş. Ben inanıştım, Allah tarafı düşerdi. Yağ dolayı vermezse, ömür de ulaşan demiş, eksik olur demiş. Böyle olacak arkadaşlar. Yani, helal istihbaratlar, vallahi Allah helal Serüvenlere sabah etmezse, insanlara giderse, bir şeyler ne yaptık, onların helalinden olan, sana bildirik olandı, sen helal yolu tutarsan parmağı. O var. Rızık değişmez. Hiç değişmez ama senin edepsizliğinden dolayı onu alış yönün değişir, sevap kazanırken günah kazanırsa cennetin içinde en değerine gidersin. ne yapıyor? Ne diyor Peygamber Efendimiz? Rızık gecikti diye acele edip harama sapmayın. Rızık gecikti. Sen rızık aradın diye rızık de seni arıyor Ben bunu çok söylerim. Hadisiyetten çok söylerim. Onun için buna inanın muhterem kardeşim. Bu bir gerçektir ama ispatı nasıl ispat edecek? İnanmayan inanmıyor. Nereden gelecek diyor. Bilmediği şey rızık. Garip olduğu için kendisini görmedi, bilmedi, kirlemişim, bilmiyor. Ama şu doğru kurudu, Aziz Hüseyin'in kardeşim. Zikrullah, Allah söylüyor, bilmiyor. Hadis-i Selam'a dünya mezunu, dünya dışındaki şeylerden mezunu, zikrullah hariç ve Rabb'a zikrullah grubunda o kadar olan şeyler zikrullah. O kadar olan şeyler nelerdir? Onunla uyumlu, ona uygun olan şeyler nelerdir? Mesela namaz, o da bir kurmaktır. Kur'an okumak, o da bir kurmaktır. İtaat, itaat, o da bir kurmaktır. Hocam, sen kağıtlara bakarken kelimeleri seçerek mi söylüyorsun, yoksa şaşırıyor musun? Hayır. Allah'a itaat, bir kurmaktır. Allah'a itaat, zikredilecektir. Şey adam işte tesbih diye olsa. Şakır da şukur, şakır da şukur çekiştiriyor olsa elinde tesbih eğer haram işliyorsa zikretmiyor. Eğer istinat ediyorsa zikretmiyor. Hadis-i Şerif'te böyle buyuruyor Peygamber Zikri sadece tesbih işi sanmayın. Zikri sadece bilgiler işi sanmayın. Zikir zihniyettir hatırlama zihniyeti, Allah'a duyma, Allah'a saygı duyma zihniyeti. Allah'a hatırlıyorsa, Allah'a saygı duyuyorsa, Allah'a ısrar ediyorsa zikirdir. Çünkü şunu yapayım mı? Yapmayın. Allah'a ısrar Şu işi yapayım mı? Canım istemiyor. Yatsam, uyusam, ama yapayım. Allah söylüyor. Allah düşüncesinden, zihniyetinden olduğu için itaat zikirdir, itaatsizlik istihar edilir. Benimki ikisini dönüştürüyor. Yani ikisini dönüştürüyor. Babam da çeker, dedem de çeker, komşum da çeker, arkadaşım da çeker. Günde 100 sene, 200 sene, 500 sene, istersen bir sene olsun. Şaka da şukur, şaka da şukur, o sorduğu yerde Allah'ta. İkna edin lazım. Allah aksi olmaması için bunu iyi bilin, iyi görmenin. Dikkat edin, bir tarafı Onunla uyumlu olan her şeyi havasına onlar mecnun bilgini yarar. Kâhı. Kâhını sever olanlara içinde zikir oluyor. Şey eğer hocam Evliyada e, topuna pahalılık vermesini anlatamıyorlar. Ya namaz Namaz kılmıyor, zikir işte. Kur'an kılmıyor, işte zikir. Şey. Eğer insan şartlarına var, oturduğu zaman bir şeyler yapmıyor, şey Bu Bunu bu şeyler var. Yani zikre mütabık her şey ister. Bununla bağlantılı her şey ister Allah. Onlar öyle değil. Başka ve alimun alim ister. Allah alim ister. Bakın arkadaşlar. Allah alim ister. Evet, sahibi. Terbiye ediyor Allah. Hocayı sever, terbiye ediyor. Şeyhi de sever mühürlü. Öğretmeni de sever, öğrenmeni de sever. Elhamdülillah. Çok şükür. Allah bir yolundan ayırmasın. İlimden ayırmasın, ihbardan ayırmasın, ihtardan ayırmasın. İlim bilmektir. İlhan bildiğiyle adam olmak. İlhan da ilmi olmak. Kısacısı bu. İşin kaderisi, merkezisi bu. Sonra bir mürelat söylüyor, aynı hadis çevresinde ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Benim el kısmı benim İsrail kâme hindisa. Bize de ümmetlerden yanlış yaşanmış ya, bir tanesi benim İsrail. İsrail oldu. Bu benim İsrail kavminin bir kısmeti kadınlar oluşuyor. Kadınlardan bir inkar. Kadın büyük inkar. Kadınlar. Neden? Şimdi öbür tarafa da deyince, muhtemelen kardeşlerim, şey çok güzel şey mesele var. Yani istiyorum ki bütün gazetecileri, gazetecilerim, televizyoncuları hepsini toplayalım, onları toplayalım, önümüzde anlatsın İslam'ın ne kadar güzel olduğunu İslam'ın ne kadar güzel şeylerle bahsettiğini anlatsın. İslam terör diniymiş, mihin anlatsın, onu göreceğiz. Ama şimdi söylemiyor. Merak edin diye, merak edin şakayı, şakanın da çok merak edin diye, efendim, güzel bir diye bazılar söyleniyor. Halbuki yeni söylediği yeri nasıl söyleniyor numaralarda, öyle olur. Söyleniyor. Ha, kadınlardan çok büyük düşmeyen var. Erkeğe kadın işte, tabii kadınlara erkek işte. Ama erkeğin beraber var daha fazla. Erken pozisyonu daha zor. İnsan sadece nikahsız işler, sadece zina efendim, e, cinsi münasebeti olmuyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, gözler de zinayet. Demek ki bakmak da zinayet değil. Bakmak da zinayet. Eller de zinayet. Peygamber Efendimiz ilfakın hatalık yani. Çok evresine bağlı. Yok mu bizim dedelerimize bağlı bağlı? Bunun sadece Kurban Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda bir şeyler arasında yorulur. Elde atanmadı. Şimdi böyle bir çıkarsa kadını satıyor. Resulullah. Elini çeker, oluşum gelir. Daha kötü veya demek Bu sefer kadın kadın tavuktan diyor, havalardan diyor. Kadın havalardan diyor, ben adam yemek diyor. Sen adam yemek ama Adam zina yemek. Sen adam yemek Her sen adam başını yersin. Sen adam yemek Böyle mi? Ben biliyorum. Bir kulağımda bir, bir nota, coğrafya, bir şey. Ben senden kaçmıyorum ben Allah'ın rahmetine ermek istiyorum, razılığına başlıyorum. Senin istediğin, söylediğin şeyin halasını bilir, kıramaz. E, Allah'tan korkuyor. İslam'ı diyor. Yok, nişanlanmıyor. Nişanlanmıyor. Nişanlan diyor. Öyle zaten kardeşim. Benim kanım kardeşim. Bir tane var. Ama kıvırtılıyor şimdi. Ya o travmatik madde hani konuşurken birkaç sene daha olsa da meselesi bir tarafta olsa da veya meselesiyle ekranına sonra dünyası bir masada akıl bir masada kanun çıkarmış Neden? Durur mu? Yerinde kıvırtılma başlıyor. Şimdi İslam'a dışarı ya? vermeye, ya? böyle. Sevap Tamam. Ama bakışmak yok, konuşmak yok, karıştırmak yok, peşini takip etmek yok, efendim bir işareti yok, kaç işareti yok, efendim şunu yok, bunu yok, bunu yok, yok. Allah Allah'ın bekliyor musunuz? Efendim deniz tanrıçağı, altın çağda bu rivayetten sonra belirleyecek yapmak lazım ki o altın çağda bundan sonra yaşanır. Bakın etsin. E, ne yapıyorsunuz? Evlenmesin de ortada kalmasın, savaşırsın. Öyle diyor yani, Avrupa olmuş diyor. Şey. İslam diyor, erken geçse evlensin, aklını başına sokması adam olsun diyor. Günah olmasın diyor. Günahı bizi bütün yolları kapatıyor, sevap buyuruyor, buyur, bu kadar serbest. Burası, burası, burası günah, burası dinlemeyle, burayı kapatın, kendinizi geçmene kullanır. Cennet Allah'ın içinde Peygamber'e Buyurun bu taraftan. Lütfen bu tarafa geçin diyor. İstanbul'u böyle. Yasaklanmıyor. Yasaklanmıyor. Teslimat yasaklıyor. Evlerde hocam var. Ya hocalarımız tanıyor hocam. Haliyse, haliyse. Niye hocam? Hocam var. Hocam var. Yasak konularda takılmışlar. Yani ötekiler isyan etmişler. Çıkmışlar okumuşlar. Adam hocam var. Hocam var. Hocam var. Hocam var. Yani ben geçiyor burası. İslam öyle. İslam kendi ölçülü tebliğliyor İslam. Çünkü İslam'ı gönderen Allah tebliğ. Şey. İslam'ı insanı yaratan Allah tebliğ. Şey. Kainatı yaratan Allah, kainatın yaşamın müjdesini gönderiyor bize. Ne diyor İslam? Kainatta güzel yaşamanın müjdesi İslam. Ha, Beni İsrail'in ilk imtihanı belası kadınlardan oldu. E, İkinci numaralar şartlarımız yok. Elini gidiyoruz da şimdi efendim en büyük fitne kadınlar erkekler arasında. Devletin en zorlandığı nokta bu. Evlenmek, üniversite, üniversite öğrenciler en çok şikayet ettiği nokta bu. Şikayet etmese kendisini tuttuğundan zorlanmak için strese düşüyor. Efendim bilmem, efendim maalesef vesveseye düşüyor. Halk uyuşunu yormakmıştır ama onlara evlenmiştim çocuğun 12 yaşında bir şey de. Şimdi herkes şaşırıyor 12 rakamlı uyuşu. Çünkü alışmış 32 yaş 40 ve 50 rakamlar 12 yaşında çocuğu evlendiremiyorlar. Evlendirmiyor. Hiç harama çıkmasın, hiç harama varmasın, hiç günah işlemesin. Tarihçi mi? Yok hocam, 12 yaşında evlendirilmez. E ne yapar? Evlenmeyecek, 9 yaşında tahtı olurmuş hazır olacak size. Her gün kalmışsınız. Haftada bir sefer kalmışsınız. İslam öyle İslam'ı anlamak lazım. İslam'ı yaşamak lazım. İslam'ın emrine uyar, kurtulur. İslam emrine uymayan da her yerde bunun cezasını çeker. İlk üstüne beyin istirahatlarına konusunda olmuştur. Biz de aklımızı başımıza toplayalım. Aklımızı başımıza toplamak, yani gönlü sahip olmak da olur, eline sahip olmak da olur, dile sahip olmak da olur. Ama ön tedbirleri de almak olur. Ön tedbirleri alırsa, fazla icma günü, tele olarak duyuyorum ben böyle. Tele şeyler, radyoya olarak duyuyorum ya. Geçtiğimiz cuma, çocukların babalar üzerine haklarını okuduk kendisi şehir olarak. Çocuk Afrika'daki nakaleler dersinde büyüdüğü zaman, evlat bir dua erdiği zaman baba onu evlenir. Çocuğun hakkı babadan gösterir. Çocuk geliyor üniversitede dermiş, akıllı çocuk. Hazırlıyor şartları. Anasına babasına diyor ki, ben evleneceğim. Sana böyle üniversiteden gelmiyor da, hazırlıyor şeyi. Efendim? İyi bir Müslüman lanet oluyor ya. Baba diyor yok. Seni daha evlendiremem. Ne olacak? Okulun fikirde, askerliğini yaptı, işini bunu da bilmem ne yaptı, bilmem ne yaptı, böyle yaptı da ona Ama kendisi hasta bir şey, çocuğunu evlendirdi, o zaman ne yaptı, onun vazifesi. Çocuğunu da astırdı. Onun konusunu yapmıyor, doğrusunu iyi ediyor. Bana soruyorlar, nasıl yapacağız? Evlenmek istiyorum da, bir ilişki üstünde yapacağız. Ne zaman yapacağız? Yarın evlenin, daha iyi evlenin diyorsanız, bugün evlenin diyorum. Bana soruyorlar, şartlar var mı? Yeni yapmıyorsanız, daha iyi yapabilirsiniz, bugün evlenin. Ama ben bir şey Normal olarak, şey olarak. Yani çok iyi evlenin, bu meseleyi Hayatın en mühim meselesiyle herkesin kafasında büyük müşterek meseledir bu ölçü. Acaba kimin emekliler nasıl olacak, saçı nasıl olacak, kaşı nasıl olacak, gözü nasıl olacak bilmem ne. Gece gündüz hayal etmişimde e, e, ne oluyor? Ders çalışan mahkum olmayamaz. Veya bir sürü şey meseleyi zamanla var mı? Müslüman. Anlatıyor. İşine bak, bilgine bak. Altmış kişiye var o. Aile besliyor. Bir şey o. Ona göre adam bilirse, namuslu etse, Müslüman etse, mütedeyyin etse, fasık etse bak. Çünkü Müslüman bize günahkar olmaz. Allah görüyor. Başkası görmez de Allah görüyor. İslam öyle. Şey. İslam kötülüğü şeyini kapatıyor, iyiliği emrediyor. İç fitne onlara da kadınlar Biz kadınlar erkekten, evlilikten, seksten günaha düşmeyeceğiz. Tedbirimizi alalım. Böylece tavsiyenin sonu. Allah Teala Hazretlerimizi Peygamber Efendimiz'in yoluna ayırması Cümlesine uymayı nasip etsin.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 يا مجيب ibadetlerimizi, taatlerimizi, zikri dualarımızı, tesbihatımızı, hatim hacilyanımızı Dokuz adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i 10 adet 4444'lük sırat-ı tesbihiyeyi 10 bin ihlası şerifi 20 bin ihlası şerifi 15 e, bin ve 10 bin adet ayrı ayrı kelime-i 45 ve 10 Yasin-i Şerifi Vesal kardeşlerimizin yaptıkları ibadet ve taat ve hayrat ve hasenatları lütfun ve kereminle eksikleri kusurları olsa ya Rabbi ahsen ve eser olarak makbul et. Ya Rabbi acizane acizane ibadetlerimizi, tariflerimizi senin sevdiğin kul olmamıza vesile eyle. Bizleri sevdiğin, razı olduğun kullardan eyle. Bizi rızana vasıl eyle cihan saadetine mazhar eyler. Hasıl olan sevapları, ücuru mecbubatı evvela Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerine Ya Rabbi acilane, sadıkane, fakirane hediye diyelim vasıl Peygamber Efendimiz'in şu hediyelerimizden haberdar olmasını nasip, e, nasip eyle. Peygamber Efendimiz'in kendisine şefaatine, iltifatına, teveccühüne Ya Rabbi cümlemize dahil eyle. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun yaşayıp da rızasını kazanmayı nasip eyle. Bu okuduklarımızdan hasıl olan hükür mesulatı Peygamber Efendimiz'den sonra onun abinin, ashabını, etbağını, ahbarını, irfanını, hülefasını ve Peygamber Efendimiz'in manevi yönden varisleri olan Evliyaullah büyüklerimizin, Resul-i Kamil'lerimizin, Müşahid-i Vasıdır'ımızın, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza vesaire sahabi kira Rıdvanullah Teala Aleyhi Ecmain Hazretlerinde Şeyhimiz Muhammed Said Bursevi Hazretlerine kadar Türk Alilerimiz silsilelerinde vazife göre gelmiş, geçmiş, ahirete göçmüş, iftihar edilmiş olan cümle Cenab-ı büyüklerimizin ruhlarına alınca hayırlı hediyeler ve hediyeler vasıl O sevgili mübarek Evliya Allah kullarının manevi yardımlarına, iltifatlarına, teveccühlerine, himmetlerine bizlerin ayrıca. Bu okuduklarımızdan hasıl olan hükürü, sevabı ayrıca sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyalar mukarrabinin ruhlarına ve bilhassa bu beldede mezlum bulunan Enbiyaullah ve Evliyaullah ve sahabe-i kiram ve sahabelerin ruhlarına bizim ne bildiğimiz Beyoğlu'da makam bulunan Yuşa aleyhisselama ve e, sahabe-i kiramdan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri sahip e, İstanbul'da meşhur bulunan ashab ve tabiinin ruhlarına cümle evliyalar ve salihlerin ve hasreten Üftade Hazretlerinin Aziz Mahmud-i Güzel Hazretlerinin Afrika Aziz Nura Hazretlerinin ruhlarına ve Zahir Nurlu Aliye e, meşahidinin ervan tayyibelerine ve şu mübarek beldeleri ve sahip İslam beldelerini cihat eyleyip, gayret eyleyip fethetmiş olan fatihlerin, şeriflerin, gazilerin, mücahitlerin cümlesinin ruhlarına rahatlaten Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifindeki müjdelere mazhar olmuş olan Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'nin ruhuna ve ordusu mensup öğrencilerin ruhlarına ve cümle hayır hasena sahipleriyle içinde ibadet ettiğimiz İskender Paşa Camii'ni ilah eden İskender Paşa Hazretlerimiz ve bunu zaman zaman tecdit, tamir ve tevsil eylemiş olanların ve bu hususta gayret gösterip emek sarf edip masraf edenlerin ruhlarına burada ibadet edip gelmiş göçmüş imamların, vaizlerin, öğretimlerin, kayyımların, cemaatlerin ruhlarına çevrede metrum bulunan insanların ruhlarına ve uzaktan yakından şu dersimizi dinlemeye gelmiş sevgili cemaat kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün Müslüman geçmişlerinin ruhlarına ta tarihin derinliklerine kadar abat-ı ad ecdad-ı ceddad, akraba-ı sa'likat, ihvan-ı ahavat, evlad-ı zümriyat, ruhlarına ve hasreten etkilerin mensuplarının, tarikatımız mensupları, kardeşlerimize ruhlarına vesaire müminin ve bila ve müslümin müslümanların ruhlarına bu Kur'an-ı Kerimleri, bu salat-ı selamları, bu tüveri Kur'aniyeyi, bu tevhidleri, bu zikirleri yapan çeken kardeşlerimizin kimlerin ruhları için okumuşlarsa hasreten onların ruhlarına vasıl eyleyelim cümlemizin kabirlerini bayram yeri eyle ya Rabbi. Hediyelerimizden ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Hepsini bizlerden başlık ve razı eyle ya Derecelerini yüksek eyle Manevi ikramlarını ziyade eyle Bizleri onlara sevdir ya Rabbi. Onların rızalarına, evliyalarına, ülkemizin hizmetlerine bizleri mazhar eyle ya Rabbi biz yaşayan mümin kullarına da imtihanları başarmak nasip eyle. Maddi manevi imtihanlarla bizleri başarıya uğrar. Başarıya erdir Ya Rabbi. Fitneler olduğu zamanlar her çeşit fitnenin şerrinden ve bilhassa deccal fitnesinin şerrinden bizleri koru Ya her türlü mahlukatının şerrinden sana sığınırız bizi koruyarak. Dedik, kahrına gazabına uğramaktan da senin lütfuna rahmetine affına sığınırız. Affeyle ya Rabbi. Bizi mahvul eyle ya Rabbi. Bizi bağışla ya Rabbi. Sevdiğim kulların dahil eyle ya Bize sevmediğin ne gibi hal ve huy ve sıfat ve fiil ve iş varsa neler istemişsek sevmediğin ya Rabbi. Bir kere onlardan kurtar. Bizi affeyle ya Rabbi. Bizi sevdiğin huylarla müteharrik eyle ya Rabbi sevdiğin sıfatlarla mutlasıf eyle ya Sevdiğin makamlara vasıta eyle ya Rabbi. Sevdiğin kulların cümlesine dahil eyle ya Sevdiğin işleri yapmak nasip eyle ya Rabbi. Sevdiğin kul olarak yaşayıp huzuruna sevdiğin kul olarak varmamızı nasip eyle ya Gözümüzden perdeleri kaldır ya Rabbi gümüşlük tasını temizle yarabbim. Hakkı hak olarak görüp hakka uymayı, hakkı yapmayı, hakkı icra etmeyi nasip et. Fatıkan korusuyla sivri yarabbim. Gözümüzü boyayanların aldatmacalarına bizi uğratma yarabbim. Nefse şeytana bizi mağlup düşürme yarabbim. Şu melkut dünyaya kapılıp ahireti unutanlardan etme yarabbim. Ahireti güzel hazırlananlardan eyle yarabbim. Haddini indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'in manasında öğrenip ahkamına uymayı nasip eyle yarabbim. Salat-ı selamlar getirdiğimiz Peygamberin nişanımızın sünneti seniyetine uymayı nasip eyle bizi haramlardan, bid'atlardan, günahlardan koruyarak. Kur'an yolunda yürüyerek. Aydın kul eyleyerek. Ümmet-i Muhammed'e çok faydamızın dokunması nasip edilir. Elimizden, dilimizden, hareketlerimizden, işlerimizden Ümmet-i Muhammed'in çok hayırlara ermesi, ermesini nasip edilir. Bizim mağazamızda, derneklerimizde, vakıflarımız, şirketlerimiz, çalışmalarımız, teşkilatımızda nice insanların hakkı görüp ileride ermesi nasip eder. Bizi senin dinine güzel hizmet etmek şerefiyle şeref yâv eder. Bize sana aşık olmak niceline düşmekten korunmak nasip et Bizi aşık kullarına etme ya Rabbi. Masif bahsi eyleme ya Rabbi. Günahlara uğraş bulandırma ya Kalbimizi iman ve yakın ile doldur ya işimizin sıdkı sadakat ile yarabbi ve mağdurlarından ile yarabbi. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi destekli kullar ile yarabbi. Bizi mümin ettikten sonra küfre, küfürme yarabbi. İzzetten sonra millete uğratma yarabbi. Din düşmanlarının karşısında mağlup düşürme yarabbi. Kimsenin önünde hor ve zelil etme yarabbi. Mücahit kardeşlerimizin aletleri, silahları, aletleri kifayesinde olsa kafirlere lütfunla nusretinde galip eyle yarabbim. Kafirleri peşkan eyle yarabbim. Kafirleri İslam diyarlarından devreyle yarabbim. İslam diyarlarını kurtar yarabbim. Bir zaman ezanların okunduğu diyarlara tekrar İslam'a hakim eyle yarabbim. İdarelerin bombalandığı, camilerin, kubbelerin yıkıldığı yerlere Müslümanlara hakim eyle yarabbim. Müslümanlara zulmeden zalimlerin kendilerini, karılarını, evlatlarını, diyarlarına mallarını götürüp Müslümanlara kapıda ihsan eder. Zalimlerden aziz bir intikam kısmını, intikam aldığımızı gözlerimize göster ya. Müminleri aziz değil ya. Kusurlarımızdan, günahlarımızdan dolayı bizi kafirlerin hatalarını cezalarını cezalarını cezalarını Allah'a dikkat ettiği yerlere, içimizdeki akılsızlıkları, beyinsizlerin, imansızların yüzünden kâminlere giriverme yarabbim. Bizi imanın kâmin sahibi eyle yarabbim. Kur'an yolunda yürüt yarabbim. Kur'an-ı dünyada hayatımızda bir cennetlere yarabbim. Hayırlı yolda cennet yarabbim mahşerlerinde mahşeri kübrada şefaat eyle. Sıratta kula eyle ya Rabbi. Cennete girmeye delil eyle ya Rabbi. Cehennemden korunmaya vesile eyle ya Rabbi. Dünyada ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarını bizden vicdan eyle ya Rabbi. Helal rızıklar ver ya Rabbi. Olmaz acılar ver ya Rabbi. يا رب biz de hıfz-ı imana ve vikalet ettim. Aklı, sıhhat, afiyet ehli eyle ya Rabbi. Cennetinde cevahirler şeref eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed kardeşlerine umumi olarak rahmet eyle ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. Müslümanların başındaki akılsız, vicdan, insansız, vicdansız, irfansız, insanları defeyle. Alim Kamil hizmet etti, sevdiğin kulları Müslümanların başına getiriyor. Bizi iki dünyanın saadetini erdiriyor. Rabbena alimna fil dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve fil ahireti amma yasifu ve selamun ala cümleyin enbiya ve mürselin ve âli kulli ecma'in ve âfiru da'vana ilil hamdülillahi rabbil âlemin. Fatiha.